Դեկտեմբերի 10-ը ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրն է։ Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներն այցելել են ԼՂՀ հարավային եւ հարավ-արևելյան շրջաներում տեղակայված մի շարք զորամասեր։ Հակառակորդը հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է շուրջ 800 գրակոց կայացել է ԼՂՀ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է առաջին միջանկյալ զեկույցը։ Բացառված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Տեղի է ունեցել Դավիթ Միքայելյանի խորհրդավոր ժամադրություն գրքի շնորհանդեսը։ Այսօր մարդու իրավունքների օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրն է։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ» տոն, որը կրկնակի թանկ ու հիշարժան է մեր ժողովրդի համար։ 1991 թվականին մենք իրականություն դարձրինք մեր papերի նվիրական իղծերն ու ձգտումները, հրճակելով պետական անկախություն եւ հաստատակամորեն ընթանալով ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհով։ Այդ ճանապարհին ունեցանք անդառնալի կորուստներ, հաղթահարեցինք մեծ դժվարություններ ու փորձություններ եւ շնորհիվ մեր ժողովրդի աներեր կամքի ու անսասան ոգու կարողացանք միասնաբար արցանագրել կարևորագույն հաղթանակներ, տեր կանգնելով մեր հողուճերին, մեր ներկային ու ապագային, որն անպայման կլինի պայծառ ու լուսավոր։ Մենք այլ ճանապարհ չգիտենք։ 2006 թվականին համաժողովրդական հանրակրվեի միջոցով ընդունվեց մեր երկրի առաջին սահմանադրությունը։ Այն դարձավ ազատ, անկախ հզոր պետություն կառուցելու մեր կամարտահայտության եւս մեկ վկայությունը, փաստեց մեր հավատարմությունը ժողովրդավարության սկզբունքներին եւ համամարտկային արժեքներին։ Անգնահատելի է մայր օրենքի դերակատարությունն Արցախի նորագույն պատմության մեջ։ Թանկագին հայրենակիցներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ պետական այս կարևորագույն տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն ու բարօրություն ձեր ընտանիքներին եւ Արցախի հանրապետությանը, ասված է ԼՂ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Սամանադրության օրվա նվիրված միջոցառումը կազմակերպվել Խարվաճարի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը կազմակերպվել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի կողմից, մասնակցում էին կենտրոնի երաժիշտներն ու Պարի խմբակի սաները։ Հաղորդավարու Հիկարինե Սողոմոնյանը նախ ողջունեց ներկաներին, շնորհավորեց նրանց համազգային տոնի արդիվ։ Իր խոսքում նա պատմական ակնարկ կատարեց այն իրադարձություններին, որոնց արդյունքում ընդունվեց համանadrությունը։ Խոսեց երկրի համար մայր օրենքի ունեցած բացառիկ նշանակությունից։ Հաղորդավարուհին ներկայացրեց սահմանադրության կառուցվածքը, նշեց այն հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, որ սահմանադրությունը սահմանում է երկրի քաղաքացիների համար։ Սահմանադրության առաջին հոդվածը սահմանում է Արցախը որպես ազատ ինքնիշխան պետություն, ընդգծեց նա։ Միջոցառման ընթացքում գործիքային կատարումներով ու երկերով հանդես եկան շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի երաժիշտները։ Նույն կենտրոնի Պարի խմբակիցաները ներկայացրին պարային կատարումներ։ Միջոցառման ավարտին հաղորդավարուհին բարեմաղթեց Արցախի ժողովրդին՝ միշտ ապրել ու ստեղծագործել խաղաղ երկնքի տակ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ դեկտեմբերի 9-ին այցելել է ԼՂՀ հարավային եւ հարավարևելյան շրջաններում տեղակայված մի շարք զորամասեր, տեղում ցանոթացել զինվորների ծառայությանը եւ տիրող իրավիճակին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահները մասնակցել են նոր զորանոցների, զինծառայողների համար նոր բնակելի շենքի եւ մի շարք այլ օբյեկտների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 40 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 800 գրակոց։ Արևելան Մարտունի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետներ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի նախարարցագործողություններին պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ շփման գծի ողջ երկայնքով վստահորեն իրականացրել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Ամփոփիչ նիստի ընթացքում քննության են առնվել ԼՂՀ 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի փաթեթում ներկայացված մի շարք օրենքների նախագծեր մասնավորապես հարկային դաշտը կարգավորող օրենքների փաթեթը, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին, ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, ԼՂՀ օրենքը։ Մշտական հանձնաժողովը քննարկել է նաև ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը։ Օրինագծերի եւ ծրագրերի մասին զեկույցներով ու հաղորդումներով հանդես են եկել ֆինանսների նախարարի տեղակալներ Գրիգորի Մարտիրոսյանը, Արթուր Հարությունյանը եւ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Ավանեսյանը։ Զեկուցողները պատասխանել եւ բարձաբանումներ են տվել պատգամավորների առաջադրած հարցերին։ Ներկայացված բոլոր նախագծերը գլխադասային հանձնաժողովը դրական եզրակացությամբ երաշխավորել է 4-րդ նստաշրջանի առաջիկա լիագումարնիստի օրակարգում ընդգրկելու համար։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը 3 թալիշում հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հանդիպան վայրը Մարտակերտի շրջանի Թալեժ գյուղը պատահական չի ընտրվել։ Հենց այս գյուղը ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը դարձավ ադրբեջանական հրետանու եւ դիվերսանտների թիրախը։ Պատահական չի ընտրվել նաեւ զեկույցի ներկայացման օրը դեկտեմբերի 9-ը, որը նշվում է որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային օր, ինչպես ներկայացրեց Արցախի օմբուդսմենը։ Զեկույցը պատրաստվել է երկու տարբերակով՝ հանրային եւ սահմանափակ։ Զեկույցի առաջին տարբերակը նախատեսված է հանրության լայ շրջանակներին ներկայացնելու համար, իսկ երկրորդ տարբերակը, քանի որ պարունակում է հայոց բանակի զինվորի ու Արցախի խաղաբնակչի հանդեպ ադրբեջանցիների կողմից իրականացված վայրագությունների, դաժանությունների, խոշտանգումների նյութեր, կներկայացվի միայն սահմանափակ շրջանակների, մասնավորապես շահագրգիռ մարմիններ կամ միջազգային ատյաններ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ճշնամու կողմից ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացրել է փաստահավաք համակարակելություն, որն էլ ամփոփվել է երկրորդ զեկույցով։ Հավաքագրված փաստերի հիման վրա մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է. Ադրբեջանի հսկողության ներքո հայտնված 3 քաղաքացիական անձինք եւ 4 զինծառայողները բոլորն էլ ողջ են մնացել։ Եվ նրանց սպանությունները ենթադրաբար եղել են որպես մահապատիժ հայլենելու համար։ Հաջորդը ադրբեջանական հսկողության ներքո հայտնվածներից 31-ից 27-ը մոտ 90%-ը խոշտանգվել են, պատժվել են մահվամբ կամ նրանց մարմինները անարգվել են։ Ադրբեջանի իսկ ուղղության ներքո հայտնված բոլոր 3 քաղաքացիականները գնդակահարվել են եւ նրանց մարմինները ենթարկվել են անարգման։ Ես քաղաքացիական բնակչության հատված ուզում եմ հատուկ ընդգծեմ, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ քաղաքացիական բնակչությունը հատուկ պաշտպանության ներքո է գտնվում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բարակի 3 զինծառայող գլխատվել է։ Նրանցից երկուսը գլխատվել են հետմահու եւ մեկը դեռ ողջ եղած ժամանակ։ Ամենատարածված ռազմական հանցագործությունը, որ մենք արձանագրել ենք մարմինների անարգումն է, որոնցից 21 21-ը վերաբերվում է կոնկրետ արդեն պրակտիկա դարձած, այսպես ասենք, վարկագծին։ Անթույլատրելի, անընդունելի, անմարտկային վարկագծի։ 5 խոշտանգման դեպք ունենք բոլոր երեք ուղություններով։ Զեկույցում մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդգծել է նաև պետության պատասխանատվության եւ անհատական քրեական պատասխանատվության գործոնը։ Անհատական քրեական պատասխանատվության համատեքստում մենք անդրադառնում ենք միջազգային իրավական հիմքերն ենք ներկայացնում ռազմական հանցագործություն կատարողների պատասխանատվության եւ նրանց հրամանատարների պատասխանատվության։ Ռուբեն Մելիքյանը նաև ցուցադրեց կադրեր, որոնք հրապարակել է հենց ադրբեջանական կողմը եւ որտեղ էլ ցուցադրվում է հայ զինվորի մարմնի խոշտանգումը եւ այդ դաշնությունների իրագործողի փառաբանումը ադրբեջանցիների կողմից, ինչպես նաև պետական բարձր ապարքեվի արժանանալը նույն երկրի նախագահի կողմից։ Այս երկրում հատուկ հայտած քաղաքականությունը վարվում է ամենաբարձր մակարդակով, խրախուսվում եւ որով էլ առաջ է բերում ցեղասպանության վտանգ, ինչի վրա եւս մենք հնվել ենք մեր զեկույցում, ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սա մեր հիմնավորումներով հենց մահվան պատիժ է հայ լինելու համար։ Ռուբեն Մելիքյանը համոզված է, որ զեկույցը միջազգային հարտակում արձագանք է ստանալու։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ ադրբեջանցիների վայրագությունների ու ռազմական հանցագործությունների մասին մարդու իրավունքի եվրոպական դատարանն արդեն անհատական հայցեր է ստացել։ Իսկ մարդու իրավունքի պաշտպանի զեկույցը կոգնի հայցատուններին փաստեր ունենալու համար։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով հանդիպումը բացառված չէ։ Այս մասին Համբուրգում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի արդյունքում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բայց այդ հանդիպումները պետք է ավելի մանրակրկիտ պատրաստվեն, որովհետև մեր հարևան երկրից հնչում են հայտարարություններ հենց Համբուրգի հանդիպումից առաջ, առայն, որ միջազգային իրավունքը ոչինչ է եւ ուժի կիրառումն է ամենակարևորը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով այսպիսի հայտարարություններ 21-րդ դարում երկրի ղեկավարության կողմից անելը ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ իրականությունից լրիվ կտրվել են։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահող երկրների առաջարկած մոտեցումներն ու Ադրբեջանի մոտեցումը չեն համընկնում եւ գնալով ավելի են հակասում իրար։ Նա կարևորել է Համբուրգում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Գիտեք, հանդիպումը կարևոր էր այն իմաստով, որովհետև վերջին անգամ Վարշավայում էինք հանդիպել հուլիսին, մոտ 5 ամիս է անցել եւ այդ ընթացքում հանդիպում չէր եղել, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ինչ կարող է ընդհանրապես քննարկվել այդ կարգի հանդիպումներին։ Դրա մասին ոչ թե ադրբեջանական արտգործնախարարի ելույթներից կամ խոսնակների ելույթներից պետք է նայեք, այլ նրա այն հայտարարություն վրա պետք է ուշադրություն դարձրեք, որը արել են երանախագահ երկրները։ Այնտեղ հստակորեն նշված են բոլոր այն խնդիրները, որոնք երանախագահները ցանկանում են քննարկել կողմերի հետ կամ մտադիր են բարձրացնել կողմերի հետ, եւ դա է հիմնականը ինչի մասին կարող է ընդհանրապես քննարկվել այդ կարգի հանդիպումները։ Ինչ ասում Ադրբեջանի նախարարը իր գործն է, բայց նայեք թե ինչ է ասում Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթի մեջ եւ ինչ են ասում երանախագահները։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում եւ ինչ են ասում երանախագահող երկրները։ Ասում են, որ իրենք խստորեն դատապարտում են ուժի կիրառումը եւ ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Ո՞ւմ է ուղղված դա։ Բարձր ո՞ւմ է ուղղված, որովհետեւ մենք միշտ հանձնարարու ենք ուժի կիրառմանը եւ ուժի սպառնալիքի կիրառմանը։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Երեկ Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է բանաստեղծ երգիծաբան արձակագիր Դավիթ Միքայելյանի խորհրդավոր ժամադրություն գրքի շնորհանդեսը։ Ներկային գրական ընտանիքի անդամներ, հյուրեր, լրագրողներ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Դավիթ Միքայելյանը գրական ասպարեզ եկավ պատմվածքով։ Խորհրդավոր ժամադրություն երգիծապատումը Դավիթ Միքայելյանի 17-րդ գիրքն է։ Իդեպ սա գրողի թվով երկրորդ երգիծական գիրքն է, ուր ամփոփված են հեղինակի երգիծական ստեղծագործությունները։ Ողջունելով ներկաներին եւ շնորհավորելով հեղինակին, ԼՂ գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն ասաց. Այսօր Դավիթը ընթերցողին է ներկայացրել իր երգիծական պատումները, զվարճախոսություններ, պատումներ, եւ դրանց թեման բնականաբար այսօրվա կյանքն է հետաքրքիր է Դավիթը յուղական կյանքի այսպես պատկերներ ավելի շատ վերում եւ փորձում է իր գրչով զաղկել, խարազանել, ինչպես ասում են այն վատը, հորին, կեղծիքը, որ կյանքում տեղ են գտնում։ Դավիթ Միքայելյանին շնորհավորեց նաև Արցախի հանրային հերոստատեսության լրագրող Երգիծաբան Համլետ Մարտիրոսյանը յուրաքանչյուր գրքի ծնունդ յուրատեսակ իրադարձություն է նախ եւ առաջ հեղինակի, այնուհետև ընթերցողների համար։ Իր խոսքում ընդգծեց Համլետ Մարտիրոսյանը։ Ներկա դեպքում ես ուրախ եմ Դավիթի երթական գրքի ծնունդով եւ ուրախ եմ, որ Դավիթը ներկայացել է երգիծական ստեղծագործություններով, այլ ոչ, ասենք, բանաստեղծական շարքով։ Ինչու, որովհետեւ սա այն ժանրն է Արցախյան գրական դաշտում, որ Դավիթը այդ ժանրի ականջը տակ է պահում, սա շատ կարևոր է Ժողովրդի լեզվով ժողովրդի համար սա է Դավիթ Միքայելյանի գրչի նկարագիրը, այսպես բնութագրեց գրողին Ստեփանակերտ թերթի խմբագիր Սոֆիա Սարգսյանը։ Ժողովրդական մտածելակերպի բոլոր նրբերանգները ներառված են ժամանակի շնչող արարող գրողի ստեղծագործություններում։ Պատմվածքների հերոսները մեր միջավայրի մարդիկ են, հիմնականում հողի աշխատավորները, իրենց միամիտ անկեղծ, անպաճույճ գործողությունների կատարմամբ, պարզունակ, իրենց կենցաղին հարիր մտածելակերպով ու մաքուր հոգով։ Արցախցին երբեք չի կորցրել հումորի իր զգացումը, նույնիսկ պատերազմի թողոբոհում։ Նա միշտ լավատես է եղել, փորձել երգիծանքով մեղմել ցավը։ Ա թե ինչու խորթավոր ժամադրություն երգիծապատումը արդիական է արցախցիների համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների օրն է։ Օրվա ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը 1948-ի դեկտեմբերի 10-ին է ընդունել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Նշված հրճակագիրը ընդունվելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, որը ոտնահարել էր բոլոր հնարավոր իրավունքները, այդ թվում միլիոնավոր մարդկանց կյանքի իրավունքը, դարձել է առաջին համաշխարհային փաստաթուղթը, որը ձևակերպել է մարդու իրավունքների մասին դրույթները։ Այն ներառում է քաղաքական, քաղաքացիական, սոցիալական, մշակութային ու տնտեսական իրավունքների լայն ցանկ մարզասերների համար։ Իսրայելի Էյլատ քաղաքում շարունակվում է ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը։ Մինչև 20 տարեկաների 75 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Հայաստանը ներկայացնող 18-ամյա Սոնա Պողոսյանը հրճակվել է Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն։ Հայ մարզուհին պոկում վարժության ժամանակ բարձրացրել է 96 կիլոգրամ եւ հրել 122 կիլոգրամ, երկամարտի 218 կիլոգրամ արդյունքով նվաճելով արծաթե մեդալ։ Մինչև 20 տարեկանների 94 կիլոգրամ քաշայիների պայքարում Հայաստանը ներկայացնող Սամվել Գասպարյանը փոկելով 150 կիլոգրամ եւ հրելով 196 կիլոգրամ երկամարտի 246 կիլոգրամ արդյունքով նվաճել է Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։